Sa ilan sa atin ay napakaimportante ng tungkulin at trabaho na ginagampanan ng isang kasambahay. Sila ang gumagawa ng mga gawaing bahay na hindi natin kayang gawin kasi wala tayong oras o sadyang ayaw nating gawin. Ginagawa nilang magaan ang ating buhay sa araw-araw ngunit paano kung ang kasambahay na iyong nakuha ay merong kakaibang ginagawa? Ginagawa Paano kung bukod sa kaalaman sa gawaing bahay ay meron din pala siyang kaalaman sa kapangyarihang itim? Dear Papa Dudut, Magandang araw isang napakalaking karangalan para sa akin kung isa ang sulat ko sa mababasa mo sa iyong programa. Big fan mo po ako dati pa. Naka-follow ako sa lahat ng mga social media mo at lahat ng upload mo sa YouTube ay napakinggan ko na. Itago mo na lamang ako sa pangalang Betty. Ako po ay 34 years old na at single. Isa akong kasambahay sa mag-asawa na may dalawang anak. Matagal na ako sa kanila, 25 years old pa lamang ako ay nagtatrabaho na ako sa kanila papadudot. Itatago ko ang mag-asawa sa pangalan na Rona at Danny. Mas bata po sila sa akin ng dalawang taon. Bago ako mapunta sa mag-asawang pinagtatrabahuhan ko ay may dalawang pamilya muna akong naging amo at hindi naging maganda ang experience ko sa dalawang yon. Nakakalungkot man na balikan ang nakaraan ay nakaranas ako sa kanila ng pananakit. Yung talagang tauhan ang tingin nila sa akin at parang hindi tao. Siguro iniisip nila na porket sinesweldohan nila ako ay pwede na nilang gawin ang lahat sa akin. Hindi naman kasi ako lumalaban at takot din ako. Palagi kong iniisip na mas mataas sila sa akin. Hindi pala ako nakapagtapos ng pag-aaral noon. Third year high school lamang ang aking natapos nung nagsimula na akong maging kasambahay. Kagaya siguro ng dahilan ng ibang kagaya ko ay kahirapan ng salarin. Kinailangan kong kumita kaagad ng pera para makatulong sa aking pamilya. Marami kasi kaming magkakapatid at walo kaming lahat at pangatlo ako. Yung panganay ay nag-asawa na habang ang nauna sa akin ay kagaya ko ng trabaho. Dahil dalawang magkasunod akong nakatagpo ng hindi maayos na amo, ay inisip ko na baka hindi para sa akin ang pagiging kasambahay. Nagkaroon na rin ako ng trauma na baka ganun ulit ang mangyari sa akin sa susunod. Kaya umuwi muna ako sa amin at hindi ko pinaalam sa pamilya ko ang hindi magandang nangyari sa akin. Kasi alam ko na mag-aalala sila sa akin. Ayoko na silang bigyan ng isipin. Ayoko nang dumagdag pa sa problema nila sa araw-araw. Sinubukan ko magtrabaho sa aming probinsya papadudot Pumasok po akong tindera ng gulay sa palengke pero maliit ang sahod. Hindi sumasapat sa pang-araw-araw na pangangailangan ng aking buong pamilya. Napapaisip na ako na bumalik sa syudad para maging kasambahay pero nasa puso ko pa rin ang takot na baka maulit ang nangyari sa akin. Isang gabi ay pumunta sa bahay ang kaibigan ng nanay ko na si Aling Mercy. May anak siya na katulong din na nagtatrabaho sa Quezon City. Pero hindi si nanay ang pakay niya kundi ako. Betty, hindi ba naging katulong ka na rin dati? Tanong ni Aling Mercy sa akin. Opo eh bakit niyo po naitanong? Turan ko. Eh yung mag-asawang kaibigan kasi ng amo ng anak ko ay naghahanap ng kasambahay all around. Buntis kasi yung babae kaya kailangan ng makakasama at makakatulong sa bahay. Naalala ko ikaw, gusto mo ba? Wika ni Aling Mercy. Hindi agad ako nakapagbigay ng sagot kay Aling Mercy papadudot. Gusto kong tanggapin lalo na nang malaman ko kung magkano ang sahod kada buwan at ang mga benefits. Ang sabi pa ni Aling Mercy ay mabait daw ang mag-asawa ayon sa anak niya. Pero natakot pa rin ako kaya nagdalawang isip ako papadudot. Kinausap ko si nanay tungkol sa bagay na yon at aniya ay tanggapin ko na. Baka raw may makauna pa sa akin kapag tinagalan ko ang pag-iisip. Alam ko na mas okay kung tatanggapin ko yon. Mas malaki di hamak ang sasahurin ko kumpara sa trabaho ko sa probinsya. Inisip ko rin ang mga utang ni nanay at apang araw araw nilang pangangailangan. Makalipas lamang ng dalawang araw ay pinuntahan ko si Aling Mercy sa bahay nila at tinanong ko kung may nakuha na bang kasambahay yung mag-asawang tinutukoy niya. Wala pa kaya ang sabi ko ay tatanggapin ko na. Tinanggap ko kahit may takot pa rin ako na baka maulit ang naranasan ko sa naunang pamilya na aking pinagsilbihan. Tatlong araw lamang ang binilang ko at muli na akong umalis sa aming probinsya. Nagpunta na ako kina Ma'am Rona at Sir Danny. Five months nang buntis si Ma'am Rona nang dumating ako. Nagtatrabaho siya sa isang publishing company pero nakalive dahil sa kanyang pagbubuntis. Habang si Sir Danny ay isang civil engineer. Kaya madalas ay wala siya sa bahay at naiiwan ng mag-isa si Ma'am Rona. Kaya doon ko naramdaman ang kagustuhan nila na magkaroon ng kasambahay. Pagkatapos kong maibigay sa mag-asawa ang mga requirements at nakausap nila ako ay tinanggap na nila ako papadudot. Kagaya ng sinabi ni Aling Mercy ay all around ang trabaho ko. Wala nang problema sa akin kasi marunong ako sa lahat ng gawaing bahay. At kahit sa pagluluto ay hiniling ko na lamang sa Diyos na sana'y tama ang una kong impression kina Ma'am Rona at Sir Danny na mababait silang tao at hindi ko mararanasan sa kanila ang experience na nagbigay sa akin ng trauma para maging kasambahay ulit papadudot. Hindi naman ako nagkamali papadudot. Napatunayan ko sa aking sarili na mabuting tao si Ma'am Rona at Sir Danny sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkaroon ako ng mga amo na pamilya ang tingin sa akin. Sa kanila ko na experience yung kasabay ko silang kumain. Lalo na si Ma'am Rona. Sobrang bait niya sa akin papadudot kapag nakikita niya akong napapagod ay pinagpapahinga niya ako. Nang ipanganak ni Ma'am Rona ang una nilang baby ni Sir ay dinagdagan nila ang sahod ko. Kasi meron na akong aalagaan na baby na itatago ko sa pangalang Angel. Kailangan kasing bumalik ni ma'am sa trabaho niya. Wala namang kaso yun sa akin dahil sanay akong mag-alaga ng baby sa dami ba naman ng kapatid ko papadudot. Talagang mahahasa ako sa ganong klase ng trabaho. Makalipas ang dalawang taon ay muling nabuntis si Ma'am Rona. At nang mga anak siya ay kinausap niya akong Dalawa na raw ang kailangan kong alagaan. Tinanong niya ako kung kailangan ko na raw ba ng magiging katulong sa bahay at kukuha ulit sila ng isa pang kasambahay. Ang sabi ko ay hindi na kailangan at kaya ko naman ang lahat. Kahit dalawang bata na ang aking alagaan kapag wala sila ni Sir Danny sa bahay. Akala ko nung una ay kaya ko kasi marami nga akong inaalagaan ng mga batang kapatid. Pero iba pala kapag kasambahay ka. Dahil sa hindi lang ang dalawang bata ang kailangan kong asikasuhin kundi ang iba pang mga gawaing bahay ay nahirapan ako. Hindi ko na alam kung paano ko gagawin ang lahat lalo na at literal na wala akong katulong kasi nagtatrabaho ang dalawa kong amo. Tuwing linggo lang ako medyo nakapagpapahinga dahil yon lamang ang araw na walang pasok si Ma'am Rona. Ramdam ko na napapansin ni Ma'am Rona ah, na nahihirapan ako. Kaya isang araw na wala siyang pasok ay kinausap niya ulit ako papadudot. Betty, nagkausap na pala kami ng sir mo. Naawa na kami na sa tuwing uuwi kami mula sa trabaho ay nakikita ka naming pagod na pagod ka. Hindi kami manhid kaya kahit na hindi ka nagsasabi ay alam namin na nahihirapan ka na sa mga trabaho mo dito sa bahay. Lalo na ngayong dalawang bata na ang inaalagaan mo. Ang sabi ni Ma'am Rona. Naku ma'am okay lang po yun. Aaminin ko na mahirap pero wala namang trabaho na madali. Ang sabi ko. Tama ka pero kung meron namang ways para mapadali ang isang trabaho ay bakit hindi yon ang gagawin hindi ba? Aniya. Sinabi sa akin ni Ma'am Rona na may kausap na silang tao na naghahanap ng isa pang kasambahay upang meron na akong makakatulong sa lahat ng gawain sa bahay lalo na sa pag-aalaga ng dalawang bata. Hindi na ako tumutol pa sa desisyon nilang mag-asawa. Saka naisip ko na yun na talaga ang tamang gawin dahil sa hirap na talaga ako sa trabaho ko. Iniisip siguro nila na baka mapabayaan ko ang dalawang bata kapag mag-isa lamang ako papadudot. Isang linggo ang lumipas at dumating na sa bahay ang bagong kasambahay. Itatago ko siya sa pangalan na Merna. 41 years old siya at ayon sa kanya ay wala siyang asawa at mga anak. Matagal na raw siyang nangangatulong at nag-aalaga ng bata kaya hindi na bago sa kanya ang trabaho na yon. Maliit at payat na babae si ati Merna. Hindi siya palangiti, mahabang buhok niya na palaging nakatali. Nagdagdag ng isang kama si na ma'am sa kwarto ko para merong higaan si Merna. Sa unang gabi ni ate Merna ay kinausap ko siya. Ang sabi ko ay masaya ako na meron na akong kasama at makakatulong sa mga gawaing bahay. Sana magkasundo tayo ate Merna. Pero huwag kang mag-alala kasi mabait ang amo natin. Sa kanila nga lang ako tumagal ng ganito. Eh kasi yung mga nauna kong amo sinasaktan ako ang pagkukwento ko kay Ate Merna. Nakita ko sa seryoso niyang mukha na hindi siya interesado sa mga sinasabi ko. Kaya hindi na ako nagsalita pa at hinayaan ko na lamang siya na ayusin ang mga damit niya sa kabinet. Yung maleta niya ay nilagay niya sa ilalim ng kanyang kama. Nang matapos siya sa ginagawa niya ay sakalang niya ako kinausap. Ang ayoko sa lahat ay yung masyadong maraming sinasabi. Kung gusto mo magkasundo tayo, ayoko na pinapakialaman na ng mga gamit ko. Ang sabi ni ate Merna. Hindi naman ako pakialamera sa gamit ng iba ate. Makakaasa ka na hindi ko gagalawin ang mga gamit mo. Ang turan ko. Mabuti kung ganun, matipid niyang wika. Pero sana ay maging magkaibigan tayo ate. Ang sabi ko pa. Hindi ako pumunta rito para makipagkaibigan. Trabaho ang dahilan kung bakit ako nandito. Mataray niyang tugon. At dahil nga sa sinabi niyo ni Ate Merna ay nakita ko kagad na hindi kami magiging close. Ang seryoso niya kasi at parang may pagkamataray. Talagang trabaho lang siguro ang pinunta niya roon at wala ng iba pa. Kaya hindi na ako nag-attempt na kausapin si Ate Merna lalo na kung hindi naman tungkol sa trabaho naming dalawa. Wala naman ako naging problema pagdating sa pagtatrabaho ni Ate Merna papadudot. Masipag siya at mahusay sa mga gawaing bahay. Medyo nagkaroon nga lang siya ng problema pagdating sa dalawang bata. Nahihirapan siyang kunin ang loob ng mga yon. Sa tuwing kakargahin niya ay palaging umiiyak at nagwawala. Iniisip ko lang na nangingilala ang dalawang bata kaya ganon. Kaya nagkaroon kami ng kasunduan na ako na ang bahala sa dalawang bata at siya sa ibang gawaing bahay. Pero kapag tulog naman ang mga bata ay tinutulungan ko pa rin si Ate Merna sa pagkilos sa bahay kasi alam ko rin na mahihirapan siya. Makalipas ang isang buwan ay hindi nagbago ang ugali ni Ate Merna. Kung ano siya nang dumating sa bahay na yon ay ganun pa rin siya papadudot. Seryoso at hindi nagsasalita kung hindi mo tatanungin at kakausapin. Talagang puro siya trabaho at pagsapit ng gabi ay tutulog na kaagad. Hindi ko na rin sinubukan na kausapin siya bilang kaibigan. Nag-uusap lamang kami kapag tungkol sa trabaho ang mga dapat naming gawin. Respeto ko ang ugali na yon ni Ate Merna kahit gusto ko siyang makaklose. Kasi kami ang palaging magkasama sa bahay ay hindi ko na ipinilit pa ang bagay na yon. Ayoko naman na yun pa ang pagsimula ng away naming dalawa na kapag nangyari ay nakakahiya sa aming mga amo. Kaya kahit may kasama na ako sa bahay kapag wala si na ma'am at sir ay parang wala rin. Ngunit nagpapasalamat pa rin ako sa pagdating ni Ate Merna dahil naging magaan ang trabaho ko. Napansin din ni Ma'am Rona na hindi ako pagod na pagod sa tuwing umuwi siya. Betty, kumusta naman pala kayo ni Merna dito sa bahay? I mean magkasundo ba kayo? Tanong ni Ma'am Rona. Okay naman si Ate Merna ma'am, masipag siya at magandang magtrabaho. Yun nga lang hanggang ngayon, hindi pa rin niya nakukuha ang loob ng dalawang bata. Saka hindi ko pa rin siya kaklose. Masyado kasi siyang seryoso ma'am Talagang puro trabaho lang siya, ang sabi ko. Yan nga din ang napapansin ko sa kanya. Kahit kami ni Danny ay hindi siya magawang makabiruan. Hindi kagaya mo, ang sabi ni Ma'am Rona. May mga ganong tao talaga ma'am, saka sanay na rin ako kay Ate Merna. Maswerte pa rin kayo sa kanya kasi mahusay siyang magtrabaho, ang sabi ko. Nang dumating si Ate Merna ay napansin ko na matalim ang tingin niya sa akin na para bang may ginawa akong hindi maganda sa kanya. Panay tuloy ang iwas ko sa kanya maghapon dahil kahit wala akong ginawang masama ay ganoon ang pinaparamdam niya sa akin. Ilang na ilang ako sa kanya papadudo dahil sa hindi ako sanay na merong tao na galit sa akin ay kinausap ko si Ate Merna bago kami matulog. Ate, may itatanong ako sa iyo. Huwag ka sanang magagalit ha. May nagawa ba ako sa iyo na hindi mo nagustuhan? Pakiramdam ko kasi ay maghapon ka nakasimangot sa akin. Medyo nag-aalangan kong tanong kay Ate Merna. Bago siya sumagot at matalim muna niya akong tinignan. Bukod sa iyo kung nakikialam ng gamit ko, ay ayaw ko rin sa lahat yung pinag-uusapan ako habang nakatalikod ako. Diyan ako galit na galit eh. Aniya at hindi na ako nakapagtanong pa dahil humiga na siya at pumikit. Nagdaka ko kung bakit yon na sabi ni Ate Merna pero naalala ko na napag-usapan namin siya ni Ma'am Rona habang wala siya. Ngunit wala siya ng oras na yon kaya nagtaka ko kung paano niya nalaman na napag-usapan namin siya. Kung alaman niya ay wala namang kaming sinabing masama tungkol sa kanya. Ipinagtanggol ko pa nga siya kay ma'am Naging palaisipan sa akin ang bagay na yon papadudot. Imposible naman kasi na meron siyang hidden camera para malaman niya na napag-usapan namin siya. Sina ma'am at sir lang ang may access sa computer kung saan nakarecord ang kuha sa CCTV sa loob ng bahay at hindi ko nakitang tiyanak yon ni ate Merna. Ang iniisip ko na lamang ay malakas ang pakiramdam ni ate Merna at baka nagkaroon siya ng kutob na napag-usapan namin siya ni ma'am kasi wala siya. Inisip niya siguro na porket wala siya ay siya ang topic namin ni Ma'am Rona. Hindi ko na rin pinarating pa kay ma'am ang bagay na yon kasi baka lumaki pa. Natakot din ako na baka kausapin ni ma'am si ate Merna at magalit si ate Merna sa akin at masabihan pa akong sumbongera. Kinabukasan kaming dalawa na lamang ulit ni Ate Merna ang magkasama sa bahay. Bukod sa dalawang bata. Hapon nang makita ko si Ate Merna na nagluluto ng kung ano sa kusina. Hindi ko na siya inabala dahil may takot pa ako sa mga sinabi niya noong nakaraang gabi. Saka nasa sala rin ako ng oras na yon at nagbabantay sa dalawang bata. Maya-maya ay dumating si Ate Merna at may dala siyang isang bowl na may laman na ginataang halo-halo. Yun pala ang niluluto niya. Inabot niya yun sa akin at magmeryenda raw muna ako. First time yon na ginawa ni Ate Merna pero natuwa ako kasi baka nagsisimula na siyang makipagkaibigan sa akin papadudot. Inubos ko ang binigay niyang pagkain at sinabi ko na yon ang pinakamasarap na ginataang halo-halo na aking nakain. Ikaw ate, hindi ka ba kakain? Tanong ko kay ate Merna. Tapos na ako. Nauna na akong kumain sa kusina. Tugon niya. Ang buong akala ko ay yun na ang simula ng aming pagkakaibigan ni ate Merna. Pero hindi pala papadudot. Pagkatapos niya akong bigyan ng pagkain ay bumalik ulit siya sa pagiging seryoso at cold. Hanggang sa pagtulog ay hindi na naman niya ako kinakausap. Kagaya ng kung paano niya ako itrato simula noong unang araw na naroon siya. Kinabukasan pagising ko ay agad kong naramdaman na masama ang aking pakiramdam. Kumukulo ang tiyan ko at banyo kaagad ang aking tinakbuhan. Halos kalahating oras ang ginugol ko roon bago ako lumabas. Nangihina ako at parang lalagnatin na hindi ko maipaliwanag. Hindi na rin ako nakapagluto ng almusal at nakiusap ako kay Ate Merna na siya na lamang muna ang gumawa noon. Kasi talagang nalalambot ako. Pinagpapawisan pa ako ng malamig. Betty, ayos ka lang ba? Namumutla ka. Puna sa akin ni Ma'am Rona habang nag-aalmusal kaming lahat. Ang sama po ng tiyan ko ngayon ma'am. Saka nangihina ako. Hindi may pinta ang mukha kong sabi. Kung ganun ay magpahinga ka muna maghapon. May gamot sa medicine cabinet para sa tiyan mo. Uminom ka nun. Saka uminom ka rin ng maraming tubig para hindi ka ma-dehydrate. Ang bilin sa akin ni Ma'am Rona. Sinunod ko ang lahat ng sinabi ni Ma'am Rona kahit na hindi maganda ang pakiramdam ko ay kumilos pa rin ako at binantayan at inalagaan ko pa rin ang dalawang bata habang si Ate Merna ay naglalaba sa dirty kitchen. Inisip ko ang mga pwedeng maging dahilan kung bakit nasira ang tiyan ko. At ang tangi kong kinain na medyo iba ay yung ginataang halo-halo ni Ate Merna. Pero sa pagkakalam ko ay kumain din noon si Ate Merna. Kaya bakit ako lamang ang nagkakaganon? Yun nga lang ay hindi ko nakita no kumain si Ate Merna. Sinabi niya lang Bigla ako nagkaroon ng hinala na baka may kung anong nilagay si Ate Merna sa binigay niyang pagkain kaya nagkaganon ang aking tiyan. Nagkaroon pa ako ng pagdadalawang isip kung kakausapin ko si Ate Merna kasi baka magalit siya. Pero sa huli ay naisip ko na buhay na ang nakasalalay doon. Paano kung may mangyaring masama sa akin? Kaya dapat kong malaman kung may ginawa ba si Ate Merna sa pagkain ko. At kung meron ay pasensyahan kami pero isusumbong ko talaga siya sa mga amo namin. Ate Merna, may itatanong ako sa iyo. Kumain ka rin ba nung niluto mong ginataang halo-halo kahapon? Feeling ko kasi ay yun ang dahilan kung bakit sumasakit ang tiyan ko ngayon. Maayos kong sabi sa kanya. Oo kumain din ako, pati na sila ma'am at sir. Bakit? Iniisip mo ba na nilalasong kita? Tumalim ang tingin ni Ate Merna sa akin. May nararamdaman akong takot sa paraan ng pagkakatingin niya sa akin papadudot. Bala ko sana siyang ikumpronta pero hindi ko nagawa at umurong ang aking dila. Sinabi ko na lamang na baka may iba pa akong nakain na hindi ko maalala at nagsorry pa ako sa kanya papadudot. Isang araw lamang ang tinagal ng pananakit ng aking tiyan at bumuti na ulit ang aking pakiramdam kaya nakapagtrabaho na ulit ako ng maayos. Kahit na hindi ako nakakita ng ebidensya na may ginawa si Ate Merna sa ginataang halo-halo ay hindi pa rin nawala ang pagdududa sa akin papadudot. Kaya naging mapagmatiyag ako kay Ate Merna. Palihim kong tinitingnan ang kilos niya lalo na kapag nagluluto siya. Naalala ko na unang beses kong nasaksihan ang kakaibang gawain ni Ate Merna. Nang isang madaling araw ay naalimpungatan ako. Nang masanay ang mata ko sa dilim ay nakita ko si Ate Merna na nakaluhod sa sahig habang nakadipa ang mga kamay. Umuusal siya ng dasal na parang Latin ang lingwaheng ginagamit niya. Meron pa siyang hawak na aklat na parang yon ang kanyang binabasa. Kinilabutan ako sa mga nakita kong yon papadudot. Hindi ko alam kung noon lang ba niya yon ginawa o baka matagal na tapos eh noong ko lang siya nahuli. Nagkunwari na lamang akong tulog kasi baka kung ano ang gawin niya sa akin kapag nalaman niya na nakita ko siya. Maya maya ay hinila niya ang mga leta niya na nasa ilalim ng kama niya at nilagay niya roon yung aklat at isa pang bagay na parang maliit na ribulto na hindi ko nakita kung ano ang itsura kasi medyo madilim sa kwarto na yon. Ang buong akala ko ay tapos na si Ate Merna dahil binalik na niya ang maleta sa ilalim ng kanyang kama. Pero hindi pa pala. Tumayo siya at naglakad palapit sa akin. Hindi ko tuluyang ipinikit ang aking mga mata para kung sakaling may hindi siya magandang gawin ay alam ko at maaari kong pingilan. Bumubulong siya at hindi ko pa rin siya maintindihan. Siguro ay nasa isang minuto rin siyang ganon at pagkatapos ay binugahan niya ako ng hininga niya sa aking mukha. Saka lang siya bumalik sa kanyang higaan para humiga. Mas lalo ako natakot sa ginawa sa akin ni Ate Merna. Kahit na hindi ko alam kung para saan yon hanggang sa naalala ko yung mga ikinuwento sa akin ng nanay ko tungkol sa mga mangkukulam. Naisip ko na baka mangkukulam si Ate Merna at kinukulam niya ako. Ngunit bakit naman niya ako kukulamin? Wala akong ginagawang masama sa kanya kahit na palagi siyang masungit sa akin ay maayos ko pa rin siyang pinakikisamahan papadudot. Bago ako bumalik sa pagtulog ay nagdasal ako sa Diyos na sana ay walang masamang mangyari sa akin. Kung may nilagay man na kung anuman sa akin si Ate Merna, sana ay alisin ng Diyos. Maayos ang pakiramdam ko pagsapit ng umaga. Kakaibang sigla ng aking pangangatawan. Hindi ko na rin muna sinabi kay Ma'am Rona ang ginawa sa akin ni Ate Merna. Kung pangkukulam kasi yon, ay may nangyari na sanang masama sa akin. Ngunit isang masamang balitang nakarating sa akin. Umiiyak na tumatawag sa akin ang nanay ko at sinabi niya na namatay ang tatay ko. Inatake daw sa puso habang natutulog at hindi agad na itakbo sa ospital. Pinapauwi ako kaagad ni nanay dahil kailangan nila ako doon. Nagpaalam kaagad ako kay Ma'am Rona na kailangan kong umuwi sa amin dahil namatay ang tatay ko. Wala namang pagnadalawang isip niya akong pinayagan at binigyan ng isang buwan na bakasyon. Pinag-advance pa niya ako ng sahod dahil alam niya na kailangan ko ng pera. Habang nag impake ako ng aking mga gamit ay narinig ko na kinausap ni Ma'am Rona si Ate Merna. Tinanong ni Ma'am si Ate Merna kung kaya ba nito. Na ito muna ang mag-isang gagawa ng lahat ng mga gawaing bahay dahil isang buwan akong mawawala. Kayang-kaya ko ma'am. Wala kang dapat na ipag-alala, lalo na sa dalawang bata. Sagot ni Ate Merna. Sigurado ka ba? Baka gusto mong kumuha ko pansamantala ng kapalit ni Ate Betty para may katulong ka. Ang sabi pa ni Ma'am Rona. Sigurado ko ma'am. Bakit? Wala ka bang tiwala sa akin? Ilang buwan na ako rito at nakita nyo naman siguro kung paano ako magtrabaho. Sagot pa ni Ate Merna. Okay sige, basta kapag hindi mo na kaya ay magsabi ka lang sa akin ha. Gagawa natin yan ng paraan. Kailangan lang talagang umalis muna ni Betty at bumalik sa probinsya niya, ang sabi ni Ma'am Rona. Pagkatapos ko mag-impake ay inihatid muna ako ni Ma'am Rona sa bus station. Okay lang daw kahit malate siya sa trabaho basta masiguro niya na maayos akong nakabiyahe pa uwi sa amin. Habang sakay na ako ng bus ay pinigilan ko ang pagiyak. Hanggang sa sumagi sa isipan ko ang dalawang bata na anak ni Ma'am Rona at Sir Danny. Doon ko lang napagtanto na si Ate Mer na lang ang magiging kasama nila at hindi ko maiwasan ang kabahan. Mahal na mahal ko na kasi ang mga alaga kong bata at kapag may nangyaring hindi maganda sa kanila ay baka kung ano ang magawa ko. Nagtatalo tuloy ang utak ko pero sa huli ay mas pinili kong dumiretso na nang uwi sa amin. Baka naman multuhin ako ng tatay ko kapag hindi ako kaagad nakauwi. Inisip ko na lamang na mali ako sa mga iniisip ko tungkol kay Ate Merna at magiging ligtas ang dalawang bata sa pangangalaga niya. Labis ang aking naging kalungkutan nang makauwi ako sa aming bahay at nakita ko na nasa kabaong ang aking tatay. Nakakapagsisi na nawala siya nang hindi man lang nakaranas ng ginhawa sa buhay. Kaya pinangako ko sa kanya na patuloy ako magsisikap upang kahit papaano ay makapag-provide ako kina nanay at sa mga kapatid ko. Apat na araw na ibinurol si tatay bago siya inilibing. Kahit pwede na sana akong bumalik sa trabaho ay hindi ko muna ginawa yon. Dahil nakita ko kung gaano kalungkot ang nanay ko sa pagkawala ni tatay. Isang beses ay tumawag ako kay Ma'am Rona para kumustahin sila lalo na ang dalawang bata. Aniya, nahihirapan si Ate Merna na makuha ang loob ng mga anak ko Palagi raw umiiyak ang dalawa kapag si Merna ang may buhat. Kung gusto mo ate, pwede na akong bumalik dyan sa susunod na linggo. Sasamahan ko lang ng ilang araw ang nanay ko, ang turan ko. Naku Betty, wag na. One month ang usapan natin na dyan ka sa inyo. Kaya ganun ka katagal na mag stay dyan. Masasanay din siguro ang mga anak ko kay Merna. Ang sabi naman ni Ma'am Rona. Ikaw ang bahala ma'am, basta kapag may problema ay sabihin nyo lang po sa akin kaagad. Ang wika ko. Dalawang linggo na ako sa aming probinsya nang si Ma'am Rona naman ang tumawag sa akin. Ang akala ko ay mangungumusta lang siya pero agad akong kinabahan nang sabihin niya na bumalik na ako kasi parang may kakaibang nangyayari sa mga anak niya. Simula nang si Merna na ang solong mag-alaga sa mga ito. Pati raw ang bahay niya ay nagiba na at parang hindi na yon ang bahay nila. Hindi nasabi ni Ma'am Rona ang nangyari sa mga anak niya at maging sa bahay dahil parang nagmamadali siyang magsalita. Alam ko na hindi yon sasabihin ni Ma'am Rona kung wala lang papadudot. Kaya mabilis ako nag-decide na babalik na ako kay Ma'am Rona at baka kung ano na ang nangyari sa kanila. Nagpaalam na ako sa pamilya ko lalo na kay nanay na kailangan na akong bumalik sa aking trabaho. Naintindihan ako ni nanay at huwag daw ako magalala sa kanya dahil kasama naman niya ang iba ko pang mga kapatid. Kinausap ko na rin ang mga kapatid ko na huwag pababayaan si nanay. Kinabukasan ng tanghali ay umalis na ako sa aming probinsya. Gabi na nang makabalik ako sa bahay ni na Ma'am Rona. Patay ang ilaw sa ibaba kahit maaga pa. Nang buksan ko ay wala naman akong nakitang pagbabago. Kaya nagtaka ako sa sinabi ni Ma'am Rona na parang hindi na niya yon bahay. Umakyat ako sa itaas at kinatok ko ang kwarto ni na Mamad Sir. Nakabukas kaya pumasok na ako. Nakita ko si Ma'am Rona na nakahiga sa kama at ang dalawang bata ay nasa tabi niya. Unang kita ko pa lamang kay ma'am ay alam kong nanghihina siya. Ma'am? Ano nangyari sa iyo? May sakit ka ba? May lagnat ka ba? Ang nag-aalala kong tanong sa aking amo na babae. Wala akong lagnat pero ang bigat ng pakiramdam ko Betty. Hindi ako makatayo. Nangihinang sagot ni ma'am. Nalaman ko kay Ma'am Rona na hindi pa alam ni Sir Danny ang nangyari sa kanya dahil nasa malayong lugar ito para sa isang malaking project. Ayaw nitong ipaalam sa asawa dahil alam niya na maapektuhan ang trabaho nito at baka biglang umuwi pa. Maya maya ay pumasok si ate Merna. May dala siyang isang tasa na may laman na hindi ko alam kung ano. Pinatabi niya ako at ibinigay ang tasa kay Ma'am Rona at diretsyong ininom yon ni Ma'am. Kinabahan ako papadudot at natakot sa kung ano ang pinainom ni Ate Merna kay Ma'am Rona. Kaya tinanong ko si Ate Merna kung ano yung laman ng tasa. Ang sabi niya ay gamot yon sa probinsya nila na mahusay magpalakas at magpagaling ng kahit na anong karamdaman. Pinilit ko siyang sabihin kung ano ang tawag sa gamot na yon pero hindi niya sinabi sa akin. Nang lumabas ng kwarto si Ate Merna ay nakatulog na si Ma'am Rona. Ang dalawang bata naman ang tinignan ko at napansin ko na ang tamlay nila papadudot. Naramdaman ko kaagad na parang may mali sa kanilang dalawa. Tinanong ko ang mga bata kung ano ang nangyari pero tahimik lamang sila. Kinabukasan ay inalagaan ko si Ma'am Rona dahil nangihina pa rin siya. Nang magpunta ako sa kusina at nakita ko na may pinapakuluan si Ate Merna sa kaldero ay nilapitan ko siya. Sinilip ko ang kaldero at nakita ko ang iba't ibang dahon at maliliit na ugat na naroon. Yan ba yung pinapainom mo kay ma'am kagabi? Casual kong tanong. Oo, oh, eto nga. Kumuha ka nga ng tasa at bibigyan ko nito si ma'am, ang sabi ni ate Merna. Sa pagkakataon na yon ay alam ko na hindi nakakatulong kay Ma'am Rona ah, ang pinapainom ni ate Merna. Kaya hindi ko siya sinunod sa pagkuha ng tasa at nakatayo lamang ako sa tabi niya. Tinitigan niya ako ng masama at umalis siya para siya na mismo ang kumuha ng tasa. Sinamantala ko ang pagkakataon na yon at inalis ko ang kaldero sa lutuan at tinapon ko ang laman noon sa lababo. Galit na galit si Ate Merna sa ginawa ko at sinabi ko na sa tingin ko ay hindi gagaling si Ma'am Rona sa pinapainom niya na yon at ang kailangan ni Ma'am ay dalhin sa ospital. Nanindigan si Ate Merna na hindi na kailangang dalhin sa ospital ang amo namin at siya raw ang makakalaban ko kapag nagmatigas pa ako. Kaya kong pagalingin si ma'am. Huwag kang nakikialam sa ginagawa ko sa kanya. Sigaw ni ate Merna sa akin. Bakit ate, doktor ka ba? Albularya? O baka mang kukulam ka? Kinukulam mo ba si ate? Mataas ang boses na tanong ko. Hindi ko na napigilan ang sarili kong sabihin yon kay ate Merna papadudot. Malakas kasi talaga ang kutob ko na may hindi tama siyang ginagawa kina Ma'am Rona at sa dalawang bata. At hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag hinayaan ko lamang si Ate Merna tapos may nangyaring masama sa pamilyang matagal ko nang pinagsisilbihan. Natawa si Ate Merna sa sinabi ko. Ako mangkukulam? Kung mangkukulam ako baka matagal ka ng patay Betty. Kasi mainit ang dugo ko sa iyo. Baka dati pa kitang kinulam ang tura niya. Iginit ko na kailangan dalhin sa ospital si Ma'am Rona ah, at sinabi ko kay Ate Merna na kapag pinigilan niya ako ay tatawag na ako ng pulis o kaya ay tatawagan ko si Sir Danny para sabihin ang mga nangyayari. Hindi na umapila pa si Ate Merna nang sabihin ko yon. Natakot siguro siya na tototohanin ko at talagang gagawin ko yon kapag pinigilan pa niya ako. Tumawag ako sa ospital at may ambulansyang dumating para dalhin sa ospital si Ma'am Rona at pati na ang dalawang bata. Iniwanan ko si Ate Merna sa bahay at nang nasa ospital ako ay tinawagan ko si Sir Danny dahil naisip ko na kailangan niyang malaman ang nangyari sa pamilya niya. Ang sabi ng doktor na tumingin kina Ma'am Rona ay food poisoning ang nangyayari kina Ma'am Rona at sa dalawa nitong anak. Kaya raw nangihina ang mga ito. Nagsusuka at hindi maganda ang lagay ng tiyan. Nang gabing yon ay dumating si Sir Danny at sinabi ko sa kanya na may hinala ako na si Ate Merna ang may kagagawa ng lahat ng mga nangyayari. Hindi na rin ako natakot na sabihin kay Sir na may hinala ako na baka isang mangkukulam si Ate Merna o kaya ay may kaalaman ito sa kapangyarihang itim. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mong yan, Betty? Alam mo naman na labag sa batas ang pagbibintang sa kapwa, hindi ba? ang turan ni Sir Danny habang magkausap kami sa ospital. Hindi ako sigurado sir pero ang sigurado ako ay merong ginagawa si Ate Merna sa mga bata at kay Ma'am Rona. Kung ano ang dahilan niya ay hindi ko po alam. Nahuli ko po siya na nagdadasal ng Latin isang gabi. May hawak siyang aklat at malit na ribulto. Tapos pinakain niya ako ng niluto niya at sumama ang pakiramdam ko sir. Kaya sa tingin ko ay dapat na nating paalisin si Ate Merna sa bahay. Kakayanin ko na lang po ang lahat ng trabaho kahit ako lang mag-isa. Basta makasigurado lang tayo na ligtas tayo sir. Halos maiyak na ako nang sinabi ko yon kay Sir Danny. Naramdaman siguro ni Sir Danny na hindi na biro ang nangyari at naging desisyon niya ay mas makakabuti kung humingi sila ng tulong sa mga pulis para maimbestigahan si Ate Merna at mapatunayan ang mga sinabi ko laban dito. Hindi ako natakot dahil alam ko sa sarili ko na nagsasabi ako ng totoo papadudot. Ang sabi pa ni Sir Danny ay samahan ko siya sa mga pulis kapag umaga na. Wala akong nadalang mga gamit ni na Ma'am Rona at ng mga bata nang dalhin ko sila sa ospital. Kaya kinailangan naming bumalik sa bahay. Pagdating namin ay sinabi ni Sir Danny na siya na ang maghahanda ng mga damit ng asawa at mga anak niya. Ako raw ang kumuha ng mga gamit ko kasi ilang araw din ako magbabantay sa ospital. Pagpasok ko sa kwarto namin ni Ate Merna ay napansin ko kagad ang nakabukas na cabinet at pagtingin ko ay wala na ang lahat ng damit ni Ate Merna doon. Maging ang maleta niya sa ilalim ng kama ay wala na rin papadudot. Sir Danny, si Ate Merna umalis na yata siya. Wala na ang lahat ng gamit niya sa kwarto sumbong ko kay sir. Dahil sa biglang pag-alis na yon ni Ate Merna ay nasabi ko kay Sir Danny na talagang may ginagawa siyang kababalaghan kina Ma'am Rona at sa dalawang bata. Hindi ko nga lang matukoy ang dahilan niya dahil wala na ito para kausapin namin. Sinabi ko rin na baka nalaman ni Ate Merna na ipapapulis ito kaya biglang umalis. Sinabi ko kay Sir Danny na may pakiramdam ako na nalalaman ni Ate Merna kapag pinag-uusapan siya. Kahit nasa malayo ito dahil minsan namin siyang napag-usapan ni Ma'am Rona. Nang wala ito sa bahay ay nagalit si Ate Merna sa akin. Tatlong araw din na nasa ospital si Ma'am Rona bago sila pinayagan na umuwi na sa bahay. Hindi na bumalik pa si Ate Merna at hindi na kami nagkaroon ng balita kung nasaan siya. Hindi na rin kumuha pa ng kasambahay si Ma'am Rona ang ginawa na lang ni mama ay nag-resign siya sa kanyang trabaho at naghanap siya ng trabaho na pwede niyang gawin sa bahay upang may makakatulong ako kahit papaano sa pag-aalaga sa dalawa nilang anak ni sir. Simula nang lumaya si Ate Merna kina ma'am ay napansin ko na hindi ako makatulog ng maayos papadudot. Mapapapikit lamang ako ng ilang minuto pero magigising din ako kaagad. Tapos hindi rin ako komportable sa aking kama at kahit anong posisyon ang gawin ko ay hindi talaga ako nakakatulog ng maayos. Hanggang sa nagsuggest si Ma'am Rona na palitan ang aking kutsyon ng mas makapal. Meron kasing nakatabi sa stock room na kutsyon at yon ang pinagamit niya sa akin. Nang alisin ko ang lumang kutsyon ay naging balako nang may nakita kong ugat ng puno sa ilalim noon. May nakataling kulay pulang sinulid sa ugat Ipinakita ko yon kay Ma'am Rona at sinabi ko na may hinala ko na inilagay yon ni Ate Merna sa ilalim ng aking higaan bago ito umalis. Yon siguro ang dahilan kung bakit hindi ako makatulog ng ilang araw papadudot. Itinapon ko ang bagay na yon at simula noon ay naging maayos na ulit ang aking tulog tuwing gabi. Ngayon ay ako pa rin ang nag-iisang kasambahay ni Ma'am Rona at Sir Danny Medyo malaki na rin ang dalawa nilang anak at talagang pamilya na ang turing nila sa akin. Pinagtapos din nila ako ng high school at kung gusto ko raw na mag-college ay handa nila akong suportahan. Hindi man ako ang naging swerte sa dalawang nauna kong amo ay bumawi naman sa pangatlo. Wala na rin pala kaming naging balita pa kay Ate Merna. Kinalimutan na namin ang bahaging yon ng aming buhay. Pero sana'y huwag na niyang gawin sa ibang pamilya ang ginawa niya sa pamilya ni Ma'am Rona. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking sulat papadudot. Sana'y palagi kang ilayo ng ating Diyos sa sakit at kapahamakan. Nakasubscribe na po ako sa inyong channel sa Papa Dudut at doon sa bago ninyong channel na Papa Dudut Vlogs. Lubos na gumagalang Betty. Mahirap malaman ang tunay na intensyon ng mga taong pumapasok sa ating bahay. May mga tao na malinis ang hangarin sa iyo ngunit may mga tao rin na akala mo ay mabuti pero meron palang maitim na binabalak sa iyo. Mahirap mang gawin dapat ay matuto tayong suriin at pag-aralan ng mabuti ang mga bagong tao na nais pumasok sa ating buhay. Mas maganda na sigurado tayo na malinis ang kanilang hangarin. Kesa sa magsisi tayo sa huli. At kapag nakita mo nang hindi maganda ang ginagawa ng isang tao sa iyo o sa mga taong nasa iyong paligid, ay huwag kang magdalawang isip na sila ay ikat sa iyong buhay. Palagi mong pipiliin ang kapayapaan ng iyong isipan at kaligtasan mo at ng mga taong mahal mo sa buhay kesa sa pagbibigay ng paulit-ulit na pagkakataon sa isang tao na paulit-ulit kang ginagawa ng masama. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga Laging may lungkot at saya sa papadudod stories Laging may karamay ka Mga problemang kaibigan Dito ay pakikinggan ka Sa papadudod stories kami ay iyong kasama Dito sa Papa stories Papa Dudut stories